ababa hafi y'urubibe rwa kanyaru ya bagashima kuri uruja hagati y'abarundi n'abanyarwanda rwasubiriye murabyumva mu kanya gatoyi ishyirahamwe east african region group ryari ryarasabye gucukura ubutare bwa nikele muri komine musongati turi mu ntara ya rutana ryarahagaritswe nubwo ryari ryaremeye gutanga ingwati byashyikirijwe kuri uno wa gatanu n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo ubutare mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza urwego rw'abashingwamanza bakukira sentare nkuru rusubiramo imanza ya bujumbura rusaba ko umushingwamanza sandra ndayizeye yorekugwa vuba atakirinze gusabwa umupaka igihugu cy'u Burundi gihana n'u Rwanda uruguruye kuva mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu bamwe mu ngenzi z'aba izivi i Burundi cyangwa iziva mu gihugu cy'u Rwanda zija mu Burundi zivuga ko urupapuro rubemerera kujabuka bahora basabwa tarwo bagisabwa Yego ndabumva eh, Patrick washitse kuri ubundi buhana n'u Rwanda mbega wasanze ibintu byifashe gute ni kuvuga ku rubibe Burundi buhana n'u rwanda abanyagihugu twasanze wari umunezero ntangere bahimbawe byaboneka twashoboye kuvugana n'umwe umunyeshure yari ava mu gihugu cy'u rwanda yatubariye yuko arenganya cya rupapuro asabwe ndetse n'ubundi yaraje agenda mu gihugu cy'u rwanda nyine yatubwiye ko ata rupapuro yasabwe twashoboye kwishyura ndetse no ku eh, no ku biro bisanzwe byakira izo ngenzi baratubwira yuko ngo baronse uruhushya Uh, mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu n'ababatwara yuko boza baraka ibitabo kugira gusa urwo rupapuro bahora basaba gatogwaka abanyagihugu bahora umunezero ntangire kuko bavuga yuko basubiye iyo mipaka buguruye basubirayo bagasubira bakajya baraza gusumira hakurya ndetse ngo bagasubira ndetse n'aho hantu hari agasantere abantu bagasubira bakahagendera hmm, patrick nsengiyumva urengana imbibe z'igihugu cy'u Burundi hariho ibindi bipapuro bisabwa urucanco rwa kovide canke ko wipimishije kovide eh, ibyo ntabyo wabonye basabwa urupapuro rwemerwe rwerekana yuko eh, hasi usanzwe igipimo cya kovide rurasabwa mhm. nta mbavu y'izo mpapuro z'inzira twari ko turavuga mhm. yego patrick nsengiyumva reka tugushimire kubona wishikiye ku rubibe burundi buhana n'u rwanda gishasha ugumira utohoretsa sawa murakoze namwe amakuru twabateguriye kuri radio isanganiro kuru na murangara bandanya ugwego rw'abashingwa amanza bakukira sentare nkuru mu imanza ya Bujumbura rumenyesha ko rwatangajwe cyane rwatangajwe cyane nako nihagarikwa hamwe n'ijanwa mwibohero rikuru rya mpimba ry'umwe mu barugize Maître Sandra Ndayizeye mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu umunyamabanga w'ubwo rwego yavuze ko habaye ihonyangwa ry'amategeko ajanye n'itohoza hamwe n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha Maître Salvatore Minani yanavuze ko bashigikiye ko amatohoza aba cyose gikenewe ariko ngo maître Ndayize yore kugwa atakirinze gusabwa maze amatohoza abandanye nabo yidegembya tumukurikira urwo rwego rw’abashingwa rw'abashingwamanza rwamana ntajya rushigikiye ko amatohoza aba igihe cyose hari uwikekwa ko icyaha kugira ukuri kuja habona ariko yamara rwaratangajwe cyane n'ihagarikwa mushingwa mushingwamanza hamwe n'ijyanwa ry'iwe mu ibohero rikuru rya mpimba kandi atigeze ahengeshanya gufasha ubutungane mu matohoza burimo urwo rwego nyine rukaba rumenyesha ko habaye ihonyangwa rikabije ry'amategeko ajyanye n'itohozwa hamwe n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha kukaba nkako kuwa mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka nyine mu gihe uyu mushingwa wa manza sandra ndayizeye atasho yinona yoba yikekwa ko cyangwa akurikiranwa ko yakuwe iwe n'umutahe usanzwe muri rusange urungikirwa abansi kwitaba matohoza kandi ubutungane barondera mandandamune bitaye ko uyu mushingwamanza ntiyigeze amenyeshwa icyo asanzwe akurikiranwa ko muri ayo matohoza nk'uko n'abari ko baramwunganira bashoboye kubyibonera iryo rero rikaba ariho nyangwa cyane ry'ingingo z'ijana na mirongo itatu n'umunani cya gitabo cy'amategeko agenga itohozwa n'iburanisha ry'imanza z'ibyaha hamwe n'ingingo y'icyenda y'amasezerano mpuzamakungu mu byerekeye politiki n'uburenganzira bw'abantu isanzwe itomora neza ko umuntu wese agifatwa abwirizwa guca amenyeshwa icyo yagirizwa ushyingwa amanza asanta ndayizeye cyo kimwe n'abamwunganira mu byerekeye amategeko ntibigeze bakubita ijisho umutahe umutuma ajyana mu ibohero rya mpimba kandi bwari uburenganzira bwiwe urwego amanza ruramenyesha ko ingingo nyinshi ngenderwako mu bijyanye no gutohoza ibyaha zarenzwe aha tukagaruka ku ngingo ya mirongo ine y'ibwizwa shingiro itomora ko umuntu aguma afatwa nk'uwera gushika acira urubanza icaka mwagira ari nacyo gituma urwo rwego nyene rusabye rushimitse irekurwa ry'umushingwamanza Sandra Ndayizeye atakibanje gusabwa maze amatohoza abandanye nawe yidegembya mu kurindira ikizo yavamwo ijwi ry'umushingwamanza Salvatore Minani tukaba mugenzi wacu Francine ndiho ku bwayo ivyo biruko mu gihe parake nkuru y'igihugu imenyesha ko umushingwamanza Sandra Ndayizeye yahagaritswe muri dossier ya muganga Christophe Sahabo yahoze arongoye ibitaro Kira Hospital atazize umwuga wiwe mu itangazo ryo kuri uyu wa kane umushikirizamanza mukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi avuga ko ahubwo azira ko yafashije mu kwandika icegeranyo c'inama y'abantu biyitirira ko bagize urwego nshingwabikorwa rw'ivyo bitaro isanganiro babwiye mu ncamake zano makuru kwishira hamwe East African Region Group eh, ryari ryarasabye gucukura ubutare bwa nikele muri commune Musongati y'intara Rutana ryahagaritswe ryahagaritswe nubwo ryari ryaremeye gutanga ingwati yashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umuvugizi mu byo w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubutare mu kiganiro abavugizi b'inzego baremesheje ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza muri cyo kiganiro umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana yamenyesheje ko igitoro leta izana biciye muri regidezo gikwiye inkuru tubaza Mireille Kanyange ku kibazo c'ubukene bw'ibitoro bubandanya bwibonekeza uyu avugira umukuru w'igihugu yemeza ko igitoro leta izana muri iki gihe gikwiye akamenyesha ko leta ifise ububasha bwo gufata station zitariko zitanga igitoro maze abagikeneye bakakironswa ica mbere coco ni uko abarundi twese dushima ko irya ngingo nyirinshobora umukuru w'igihugu yayifashe mu gihe byaboneka yuko bigeze habi aho abantu bahawe amafaranga kugira ngo baze kurangura igitoro batakizanye hanyuma bikanavugwa yuko hariho abantu bariko bashaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi kubona igitoro kitariko kiraboneka neza ni ukubera hakiriho ingendo abo bantu bariko barabikora batarabiheba Eh, ariko icyo twamenyesha ni uko igitoro cyazanywe na leta biciye eh, mu ishyirahamwe regidezo kihari gikwiye inyishu ya mbere rero ni ukubandanya turwanya abo bantu bashaka kuburizamwo ivyo leta y'uburundi biriko irakora leta irafise ububasha bwo gufata zijya sitasiyo akazishyiramo igitoro hanyuma kidandaza kugira ngo abarundi batunganirwe kuko nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko y'igihugu cy'u Burundi nayo ku kibazo c'ababa ku nkengera z'uruzi rusizi bahora bategwa n'imyuzurira Pierre Hankurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu asigura ko ibibanza byo gushiramwo mwe n'abo bantu bateshwa izabo n'imyuzurira byabonetse ngo hariko hegeranywa uburyo ngo bashobore kubakirwa leta yaramaze gutanga ibibanza byo kubimuriramwo eh, hariya muri komine ya mugina hariya mu rumonge muri kabezi na na mubimbi ubu rero igikorwa kiriko kirakorwa nico kwegeranya uburyo kugira ngo babubakire baze babimure eh, bafise aho bashika bakika umusaya eh, kandi barabe neza bavyubake neza barondere uburyo bwo kubyubaka neza kuko eh, leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo baze bimugwe bavanwe muri uriya mwuzurira wo mu gatumba ibikorwa by’ibanze byo kuraba ivyokoreshwa uburyo bwokora vyaraheze kandi n'uburyo bwarabonetse buzotangwa n'ishirahamwe pinid muri icyo kiganiro cy'abavugizi b'inzego nyene cyo kuri uyu wa gatanu Leonidas Sindayigaya abwira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare ashikiriza kwishira hamwe East African Region Group ryatswe uruhusha rwo kwimba ubutare bwa Nikel muri komine Musongati y'intara ya Rutana inyuma y'ukwezi kw'indwi baciye bazimbira ntibasubiye no Rwanda baganira n'ubushikiranganji ubu rero ibyabo twarabandikiye turabamenyesha yuko tubahagaritse ubu twebwe mu bushikiranganji ni ukuzororera abandi baguzatunga bashobora kubandanya barondera nyine ubutari eh, bwa nikele east african region group yarahagaritswe nta byo byocukurana ikere izuzamo ku kibazo cy'ifumbire naco umukuru w'igihugu ngo ahamagarira abagoronome gukurikirana ku munsi ku munsi kw'abarimyi baronka ifumbire kandi ngo atakarenganyo nk'uko bishikirizwa na Alain Diomede Nzeyimana umuvugizi w'umukuru w'igihugu ikanyange tugushimire dutandukire ino nkuru ijanye n'ubudandaji aho ingingo yo kwinjiza ibidandazwa bivuye hanze y'igihugu nk'ibigori ije gusahiriza umwimbu w'ibigori usanzwe baragabanutse uno mwaka abarinyi bo ku mutumba wa Bugiga muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana bashikiriza ko bimbuye munsi y'itoni mu gihe mu gihe kare bahora bimbura itoni zibiri n'izirenga ku hegitari ivyatumye n'ibiciro biduga ku masoko atandukanye ngo mu ntara za Gitega na Rutana aho vyavuye ku mafaranga amajana 9 bija ku gihumbi n'amajana 5 ku kilo umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi Pierre Claver abagorikunda asigura ko vuba umwimbu uwegeranijwe na leta uzogurishwa gutyo ibiciro bigabanuke n'inkuru tubaza aboneramuco biraboneka neza ko naho tugerageza kurima ndetse n'abanyagihugu bakara turi ku mutumba wa bugiga ni muri komine bukemba mu ntara ya rutana ku birometero nka cumi uva ku mugwa mukuru w'iyo ntara umurima w'ibigori urimamwo amakoperative atandukanye scolastique Koreyimana umurimyi arongoye ikigo kijejwe kugwiza imbuto asigura ko umwimbi w'ibigori uno mwaka wagenze nabi bivuye ahanini ku ruzuba rwateye ugereranije kare umuntu yaba arashobora kuronka niba iburi itoni nka zibiri cyangwa itoni n'inusu ku ihegitari mugabo umwaka bamwe bashoboye kubishikana mugabo harabonetse amaka bagwa munsi y'itoni ku ihegitari jean claude nkuru nziza umubwizambuto wo kuri uwo wa bugiga asigura ko hambavu y'ihindagurika ry'ibihe hari n'ikibazo cy'ifumbire kenshi itaboneka ku gihe ahanini ni uko uca usanga twakoresheje uburyo bunini usanga turahomba nk'ubu urabona ko imbuto zizimbye n'iziva hanze nuko leta yashobora gufata mu mugongo ikabasahiriza kugira ngo bashobore kuronka imbuto byoroshye ikindi twosaba ni uko leta yokurikirana neza umugambi w'ifumbire kugira ngo ntigume ije ahandi kugira ngo umurimyi ashobore kuyironka uko yayisabye hariho n'amatongo usanga ya leta atarimwa bakayaha abantu barima kugira ngo bashobore kuyarima bagwize umwimbi kuko abantu bagwiriye ibyo bikaba biri mu byatumye ibiciro by'ibigori ku masoko atandukanye yaba igitega canke mu rutana biduga ubu intete z'ibigori zigurwa ku kiro igihumbi n'amajana atanu kare byahura ku majana cenda ku masoko atandukanye turashobora kuza ngaho ikarenga utaguze n'umufuko wuzuye hano dutonda ku munsi w'isoko kuko iyindi minsi ntibiboneka mu myaka iheze nk'ubu byari nko ku majana umunani amajana icenda ariko ubu bigeze ku gihumbi igihumbi n'amajana atanu ako gahombo karemezwa n'umuyobozi ajejwe uburimyi mu ntara aho avuga ko kari hagati y'ibice cumi na bitanu na mirongo ibiri ku ijana muri iyo ntara ya rutana pierre claver ikunda agahumuriza ko ingingo yo kwinjiza ibidandazwa izotuma ibiciro bigabanuka naho umwimbu twabaye mwiza neza cyane muri iyo ntara haregeranijwe mu makomine yose umwimbu kandi uwo mwimbu gushika ubu nturagurishwa acari mu mahanga hari aho bawegeranirije bagurira bene gihugu nakubwira ngo abazobonera bikenewe uwo mwimbu bace bawushira ku isoko aho ni mu ntumbero y'uko ibiciro bitobandanya mbere bija hejuru hamwe n'ivyo bizoba biriko birava hanze bizotuma ibiciro bitashobora kubandanya biduga hanyuma abene gihugu bashobore koroherwa ahantu bariko abarimyi nabo gukingira isi kugira ibitego bishobore gukingirwa nk'ubwihe c'ihindagurika ry'ibihe eh, tukabasaba yuko eh, bayikingira mu guca imikobeko mu gutera ibiti bibana n'indimo mu gutera ibiti ku misozi ihanamye n'imikobeko nyene mu misozi ihanamye kugira ngo iyo imvura itaguye iguye cyangwa nabi ibiterwa bishobora gukingirwa ku n'ifumbire nayo amaraporo tuguma dutanga ku munsi ku munsi y'ingene ifumbire byifashe kuba dukurira nabo kugira ngo babone ingene bimeze nk'ubuno bamenyesha yuko umwavu wamaze gushika ngaha mu ntara uri kuragenda mu mazone kandi amazone yose uramaze gushikayo twiteze n'ubundi uzoza kugira ngo duheze duhimirize abajeje kuwushikanayo bawushikanayo hakiri kare yewe badandaza canke abarimyi babona ko ingingo ya leta yo kwemerera kwinjiza ibidandazwa harimo n'ibigori y'ibigori ije gusahiriza umwimbu muke usanzwe uhari bakizera ko n'ibiciro bizoca bigabanuka nino kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu onera muco dushikanye mu ntara ya Rutana duce turangiriza ko amakuru toto tubateguriye avugwa kuri uno murango ariko kuba dufatiye mu nzira reka tuyibutse ingo nkuru nkuru zari ziyagize inyuma y'imyaka hafi indwi rw'u Burundi n'u rwanda rwugawe uruja n'uruza rwasubiriye kwibonekeza kuva mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu ababa hafi y'urubibe rwa kanyaru ya ruguru bagashima ko uruja n'uruza hagati y'abarundi n'abanyarwanda rwasubiriye ishyirahamwe east african region group eh, ryari ryarasabye gucukura ubutare bwa nikere muri komine musongati turi mu ntara ya rutana ryarahagaritswe nubwo ryari ryaremeye gutanga ingwati byashyikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubutare hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ubwego manza bakukira sentare nkuru isubiramwo imanza ya Bujumbura rusaba ku mushingwamanza Sandra Ndayizeye kugwa vuba atakirinze gusabwa